Kaixo unon, goizeko sortzi terdiak eh, pasatxo, momentu honetan ia hogeita bos gutxi, hotxailak eh, hogeita batzen ditu gaurko honetan, eta berrio zarrien 0 graduko temperatura daukago, baina zerua oskarbi. Berrion albisteak entzuten ari zarete, berrio zar eh, irriatiaren albiste emankizuna. kizuna. Eta lenik eta behin eh, Nafarroako albisteekin eh, hasiko gara, Nafarroako bardoetatik sei taldek lortu dute txapelketaren bigarrien faserako sailkatzea asteburuan jokatu dira Nafarroako taldekako txapelketako lehen faseko azken azken saioak eta Nafarroako bertsozale elkarteak adierazi zuenez sei taldek lortu dute bigarrien faserako sailkatzea. Aurreko astetik sailkatuta zegoen leitzako leitzaundi taldearekin batera Oronotz Malerrekako erauntzi Barainaingo veteranoak, Etxarriko Biliskorriko, Auritzi Iruñeko Bertze Maldikoak eta Lesakako Rimak Eskasko. Ostiralean hiru saio jokatu ziren Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartean etxeko Xirristi Mirristi eta Malerrikako Erauntzi taldekoak 40 entzularen aurrean e, aurrean markatu aritu ziren bertxotan Erauntzik irabazi zuen saioa eta beren bigarren garaipena lortuta bigarren faserako txartela lortu zuen. Leitzan ere 40 entzule inguru elkartu ziren aurrera elkartean, leitza tal, eh, leitzarrak eta malerrekako jituk taldeen saioa entzuteko. Etxekoek irabazi zuten eh, saioa modu horretan de multzoko hiru taldeak berdinduta gelditu ziren saio bana irabazita saio bakoitzean izandako puntuazioa erabakigarria izan zen eta azkenean barainaingo veteranoak taldeak lortu zuen multzo horretatik bigarren fasera pasatzea. Bi taldeen arteko bertso saioa amaitua, aldi xume eta unkigarria egin zioten gainera hil berri den Manuel Lasarte bertsolariari haren hainbat bertso abestuz. Ostiraleko azken saioa lesakan jokatu zen eta herriko rimak eskasko eta araitz beteluko maiope izan zituen protagonista. Berroi tamar bat lagunek segitu zuten bertsolarien lana. Etxekoek eramantzuten saioa eta horrekin batera urrengo faserako txartela. Larun batean, uitzin eta iruñean izan ziren bi saioek amaiera eman zioten bardoak 2002 lehen faseari. Uitzin larreongo hautsi eta barriatu eta aurri, auritz iruñeko bertze maldikoko eta bertako sei bertsolariak aritu ziren bertxotan. Saio puntuagarria amaituta, bertze maldikokoek eramantzuten saioa eta bigarren faserako sailkatu. Iruñean berrogeita lagun hurbildu ziren dizerdit eta etxarriko biliskorrikoren arteko saioaz gozatzera. Afaria izan zen lehenik eta ondoren bertso saioa. Biliskorriko lortu zuen bigere bigarren saioa irabaztea eta hortaz sakanako taldea ere bigarren fasean arituko da. Eta bertsoak eta kultura alde batera utzitan, beste kontu batzuk eh, aipatuko ditugu, beste auzipetu bat baitago Barzinari, Jolanda Barzinari tartak jaurtitzea leporatuta. Espainiako auzitegi nagusiak beste lagun bat auzipetu zuen atzo, Mikel Alvarez, Jolanda Barzinari tartak jaurtitzea leporatuta. Autoritatearen aurkako atentatua delituagatik deitu dute Alvarez, iragan urriaren hogeita zazpian, iparrealdeko tolosan, mugitu plataformak egindako ekintza dela eta ekintza horretan abiadurandiko trenaren aurkako hiru aktivistek hiru merenge tarta jaurti zizkioten aurpegiran Nafarroako gobernuaren presidenteari mugitu plataformak prozesu honen guztiaren zentzu gabekeria salatu nahi izan zuen euren esanetan protesta ekintza baten kriminalizazioa bilatzen delako. Eta best, baten e, berri ere emanen dizuegu beste protesta ekintza bat, oraingoan berriozarren elkarretaratze bat desjabetzen aurka berriozarko hipoteka dela eta ukitutako taldeak elkarretaratzea deitu du datorren ostegunerako otxailak hogeita iru hartxaldeko zazpi terdietan udaletxearen aurrean. Protesta honen bitartez, etxetik kaleratuko duten berriozarko familia baten auzia salatu nahi du plataformak izan ere, Juan eta Julia berrio Berrio Zartarrak otsailaren hogeita lauan, hau da urrengo ostiralean, desjabetuko dituzte goizeko amarretan. Desjabetzearen ostean ere, hipotekaren euneko berrogei gehi interesak ordaintzen jarretu beharko dute, hortaz, ordura arte etxe bizitzan inbertitutako guztiak galdu eta kale gorrian gelditzeaz gainera, bankuarekin gehi mila euroko zorra izaten jarraituko dute. Hipoteka dela eta ukitutako taldeak etxe bizitza ordainean ematea proposatzen du, beste zenbait herrialdetan egiten den bezala. Udalaren eh, iragan hilabeteko osoko bilkuran mozio aurkeztu zuten neurri hori eskatuz eta PP ezik gainontzeko alderdi guztiek sostengua eman zioten eskaerari eta hori hipoteken legean ezarri dezan eskatu zioten Espainiako gobernu zein parlamentuari. aurrera goaz eta eh, gogoratuko dizuegu datorren martxoaren batean zabalduko dela berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko EPEA zehatzago esan da martxoaren batetik amaseira egonen da zabalik EPE hori ikaspostua 2008 eta 2008 urteetan jaiotako aurrek eska dezakete baita 2008 urte honetan jaiotakoek ere jaiotza maiatzaren amalaua baino lehen izatea aurreik uste bada, hau da ikasturte hasi baino amasei aste lehenago argibideak eta eskabide horriak eh, jasotzeko berriozarko udaletxeko atondoan egin dezakezue, goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara, bestela udalaren eh, web horrian, irubebikoitza.berriozar.es webgunean, eta baita 0 amabi telefono zenbakian ere. Gero, eskabide hoiek behin eh, bete eta berriozarko udaletxeko atondoan bertan utz ditzakezuen goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara. Eta datorren ostiralean amaituko da EPEA baratze ekologikoa landu nahi duten berriozarko pertsona erroldatuek eskaera egin dezaten. Eskaera bakarra onartuko da familia unitate bakoitzean e, izen ematea, e, beraz ostiralean amaituko da eta udalaren webuneko egoitza elektronikoan edota 0 amabi telefonoan egin daiteke oraindik orain. Interesdunek honako datu hauek eman beharko dituzte izen abizenak, erroldatze helbidea, telefonoa eta hautatutako profila. Honakoak dira, hautatu ditzakezuen profilak, pertsona erretiratuak, langabetuak, amazortzi eta hogeita bost urte bitarteko gazteak, pertsona minus baliatuak edo aurreko talderen batean sartzerik ez baldin baduzue gainerako herritarrak. Hoiesek dira beraz, e, izena ematen aldu zuen e, taldeak, e, norberak profil bat baino gehiago aukeratu alizanen du eta beti hautatuko du gainerakoak. Lehen lau profiletako bat ere betetzen ez dutenek, gainerakoak profilian soilik agertuko dira. Eta zozketa otxailaren hogeita bederatzean eginen da, arratsaldeko zazpietan kulturgunean. Bukatzeko proposamen bat eh, BKE mendi taldeak luzatzen digunan, hautza mendira joanen baitira elduden asteburuan. Hautza mendia mila irureun da sei metroko gaina izanen da BKE mendi taldearen urrengo ateraldiaren helburua Txangoa urrengo larun batean eginen dute hilak hogeita bost eta goizeko sortzietan aterako dira lantzeluze plazatik. plazatik. bederatziak eh, laurden gutxin, hause izan da dena, gure boletin eh, honetan informazio gehiago, eh, gaztelaniazko zein euskarazko gainontzeko boletinetan eta eguzkiplaza.net webgunean. Ondo izan...